اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامه ان تغفر لنا ذنوبنا وتطهر قلوبنا وتزكي انفسنا وتجعلنا مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم هذه ايدينا مرفوعه اليك وقلوبنا متوكله عليك ورقابنا خاضعه ذليله وخاشعه لك فان اخذت اخذت بعدل ولا تسال عما تفعل وان عفوت عفوت بفضل فذاك منك والي فكن اللهم معنا ولا تكن علينا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا الله Allah'ım senin güzel isimlerini, ulvi sıfatlarını kitaplarında indirdiğin ve peygamberlerine bildirdiğin kelimelerini şefaatçi yaparak günahlarımızı bağışlamanı, kalplerimizi dupduru hale getirmeni, nefislerimizi arındırmanı ve bizleri nimetlerinle donattığın nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih kullarınla beraber eylemeni dileniyoruz. Ey Rabbimiz! İşte ellerimiz sana kalkmış halde. Kalplerimiz sana tevekkül duygusuyla dop dolu. Boyunlarımız eğik ve kıldan ince. Ve biz huzurunda kemer besteyi ubudiyet içinde el pençe divan duruyoruz. Rabbimiz, sen cezalandırdığın zaman mutlaka adaletinle muamele edersin. Kaldı ki, sen yaptıklarından dolayı muahize edilemeyen yegane zatsın. Affına gelince o hiç şüphesiz senin fazl ve keremindendir. Ona karşı hamdü sena da ancak sana edilir. Ey her varlığa lütuf deryasından nimetler yağdıran ve ikramı her ikram sahibinden sonsuz derece üstün olan, ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametle kuşatan, her an bizimle ol ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakma. Cömertlik ve merhametinle gönüllerimizi doyur. İkram ve rahmet yağmurlarından bizleri mahrum eyleme.'' Amin.